дощова сюїта. Закотився в ринви тихий сміх дощу, а викотились сумні потоки сліз. Дощ поєднав небо і землю, довгі й прозорі його нитки швидко змотались в срібні клубки калюж. Із сірої хмари на темний асфальт виплеснулась дощем душа Бога.